Bai, bai, azkenean, edozein pausu eh, eman izan ahondia, e, Sito kasuan kasua nun onartu zuten, eh, askatzea, izan txikitsoa, zer txikitsoa da, hau da, bihor erdiko, ibilaldi bat, kartzelako e, eta beste presoekin, edo zer gauz izan, ez baten uh, aldetik, ez ezko bat, eta e, dena austaren alde, zeren baraki oso ongi dei egitearekin, ez dela gauzatuko, biagamunean gauzatu behar zen, beraz, baraki oso ongi dei egiten badu, ez dugula inungo aukerarik lortzeko. Beraz, bai, azkenean da, edo zer gauza eginen dugu, naiz eta, naiz eta, eta hori da esaten duguna oso garantzitsua dena, naiz eta denak, denak ados izan, kartzelak, e, eh, servizo soziala, lekuko epailea, beraz, epailea antiterroristak dira ematen dituzenak erabaki horiek ez da antzi behar, egan nahi dut hor ibilaldi hori onartu zuen epailea, epailea antiterrorista da. E, eh, Xistor Arramburgeri onartu ziona balintzapeko e, askatasuna, hiru epailea antiterroristak dira. Beraz, naiz eta horiek guziak onartu eta esan badela garaia aske usteko edo onartzeko eh, hainbat e, ibilaldi edo eskatzen dituzten gauz sistematikoki e, beraz parketa antiterroristak ukatzen du eta egiten du alduen guzia ez adien gerta. Martxoaren amairuan, bada baldintzapeko askatasunaren galde aztertuko da jakes esnalen dako, bez e, keskatuak agertu zizte. Mai, keskatuak gira, ze azkenean normalki bukata baten lana, da presentatzea dosiera ondat, e, betetzen dituna legeak ematen dituen balintza guzia, eta auzitegi bat konbentzitzea hori da dugune, duguna da. Gaur egun gira egoera batean da, naiz eta konbintzitzen badugu ere auzitegia hori gertatu da Xistorren kasuan edo Ibon Fernandezen kasuan, naiz eta konbintzitzen badugu ere auzitegia, badakigu ez bali madugu konbintzitzen prokuradorea ez apela egitea, ez garela aintzinatuko. Beraz bai, pareta baten kontra gara gaur egun eta hortik atera behar dugu, ogoita amagurte daramate kartzelan, irurogoita behatzi urte ditu, jakes ez irurgoi irurogoita behatzi urte, naiz eta balintzapekoan ateratzen bazen, lehenik eta elektroniko batikin aterako zen urte bat airu urte tarte hortan, eta gero bost edo amar urte e, beste tartean, izango ditu obligazioak, esan nahi du, azkenean dena den hilarte justizipean izango da, naiz eta balintzapekoan atera, Ez dira libratuko hori da ikusten duguna gaur egun duten adinagatik, ez dira inoiz libratuko, baina gure kezka da justu kartzelatik libratzea. Justiziatik ez dira libratuko, duda gabe duten adina dela eta.